mai suna no nananja in ko mai ta tu dai go nur ko suna no nananja ko ha mai tu dai go na